پسر بود شش پسر دیگر الله تعالی بیشتر عنایت کرد لیکن این دو پسر بسیار برومند بودند در تفاصیل نوشته خانم کنعانی بعد از وفات ساره ازدواج کردن و دارای شش بسر شدن این خاطر بنیه جمع آورده شده است بنین بوده و وسیعت کرد بی این کلمه توحید ابراهیم علیه السلام فرزندان خود را و یعقوب مضمون توصیه ابراهیم و نواسش یعقوب برومن فرمود یا بنیه ای فرزندان ما ان الله استفا لكم الدین الله تعالی برای شما دینی را برگزیده است ببینید فلا تموتن برای شما موت نیاید شما نمیرید مگر در حالی که تسلیم باشید اعتقادا عملا اخلاقا برای خود یعنی تا آخرین لحظه حیات تا دم مرد باید انسان بر توحید و ایمان استوار باشد این ام کنتم شهدا جواب یک اعتراض دیدیم یهودی های لعنتی به پیغمبر علیه السلام گفتن الست تعلم ان یعقوب لما مات اوصى بنیه بالیهودیه خب تو نمیدانی که یعقوب هنگامی که میخواست جان بدهد توصیه کرد بچه هاش را به یهودیت که باید به دین یهود باشی و دین یهود چیزی نیست که منصوب بشه یعقوب توصیه کرد الله سبحانه و تعالی رد می کند این امر نابیه هست هم کنتم شهدا استفام انکاری آیا بودید شما حاضر اون لحظه ای که حاضر شد برای حضرت یعقوب موت یعنی اسباب موت وقتی برای حضرت یعقوب علیه السلام حاضر شدن شما آنجا حاضر بودی یعنی نه پس چرا دروغ میبندی و چنین چیزی که علمش را نداری بلکه حقیقت اینه که حضرت یعقوب هم مثل حضرت ابراهیم علیه السلام لحظات موت بچه هاش را جمع کرد نوازها را جمع کرد این هم بدانش برادرانگرانی هنگامی که ملک الموت برای قبض روح نبی می آید اجازه می وقتی ملک الموت آمد که لحظات موت شما دیگه فرار رکیده اجازه هست قبض روح کنیم حضرت یعقوب علیه السلام فرمودن پس حاضرین که جان به جان آفرین بده این لکه لحظاتی سب کن تمام من توصیه هایی را بچه ها کنم دوازده فرزند با تمام نوازه هاش را حضرت یعقوب علیه السلام خاندن و توصیه کردن همان توصیه که جد بزرگوارش حضرت ابراهیم خلیل الله کرده بود این از حضر یعقوب الموت مبدل منه است از قال لبنیه این بدله به طور شما بودید حاضر یهودی ها اون لحظه ای که موت برای یعقوب علیه السلام فرار رسید و ملک الموت اجازه قبض روح داشت میکرد هنگامی که لبنیه حضرت به فرزندان خودش فرمود ما تعبدون من بعدی فرزندانم شما بعد از من کی را پرستش میکنید شما عابد چه کسی میشید قالوا ہم با یک صدا بل اتفاق اعلان کردن دنا بود الہ و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق ما پرستش می کنیم معبود تو را و معبود آبا و اجداد ترا بزرگان ترا که اون آبا شما ابراهیم و اسحاق امو باشد و اسماعیل امو و اسحاق پدر الهم واحدہ معلوم میشه که نزد حضرت یعقوب علیه السلام امویش حضرت اسماعیل هم دارای عزتی بود قدردر زرگر بداند فرزندان هم به همون ترتیب نام آباش را گرفتن که ابراهیم باشد جد بزرگوار و اسماعیل اموی ارجمند و اسحاق پدر بزرگوار اون هم تاکید کردن که اله هم واحدا همون معبود یگانه که تو پرستش کردی او را آبا و اجداد تو پرستش کردن همون اله واحد را ما عبادت میکنیم جانی مالی زبانی و نحن له مسلمون این جمله مقصودی هست و ما فقط برای اون الهیگانه یگانه جا از هر حیثیت تسلیمی گردن ما برای فرمان او تسلیمن دیگر کسی را ما اطاعت نمی کنیم عبادت نمی کنیم همون معبود یگانه را که شما بابا و آبا و اجداد شما پرستش کردن ما همون معبود یگانه را پرستش می کنیم اینم یک جواب سوالیه تلک امتون که می گفتن ما انبیاء و اولیاء زاده ای لحظا هیچ خطری ما ها را تحدیق نمی کنید ما آغا زاده ای ما سیدی ما وارث ای ما لہذا به هیچ مشکلی گیر نمیکنیم الله تعالی فرمود نه نیست قانون اون هم یک جماعتی بودن قبلا گذشتن آمال آنها ثمرش دونها برمی برمیگردد و آمال شما ثمرش شما شما برمیگردد لہذا شما از آنها نمی نمیشید آنها هم از شما نمی نمیشن اینجا اینطور نسبی نیست نسب کاری ندارد اینجا عمل و کس انسان کاتب است انسان خالق نیست لها ما کسبت و لکم ما کسبتم شما آنها سآل نمیشوید پس آنها شما کجا سآل میشن این هر را کنار بگذارید که بله ما آغاز زاده ای لحظه هیچ مشکلی ما را تحقیق نمی کنن نه اونطور نیست طبق کسب با شما برخورد خواهد شد همانطوری که به آنها جزای کس خواهد داده شد تلک امتون این انبیاء علیه السلام و اولیاء یک جماعت مقدسی بودن قد خلق بودشتن برای این جماعت مقدس است آنچه آنها در زندگی کسب کردن و برای شما آنچه شما می میکنید و شما سوال کرده نمیشوید از آنچه اینها عمل کردن شکوه به طور ترقی وجه شکوه در آینده میاد اینها ادعا کردن بسیار ادعاهای بزرگ بزرگ کردن و آخر شروع کردن تبلیغی بر علیه پیغمبر علیه السلام و دین حق سخنرانی در حد بستردن. مردم با صدای رسد می کردن و می گفتن یهودی باشید یا نصرانی که هدایت فقط در یهودی و نصرانی اللہ تعالی میگه ببینین چقدر اون خرس و در خان خاندی که این شکوه به طور ترقی شکوه سوم است دو شکوه در ماقام خواندیم که اینها تبلیغات در حد گسترده شروع کردن بر علیه اسلام مسلمین این شکوه سوم به طور ترقی است قالو گفتن کونو هودن ای مردم بشنید یهودی او نصارا قبلا یاد شما یهود نصارا رد میکرد نصارا یهود را رد میکرد وقتی پیغمبر اسلام آمد و جماعت حق و جبه متحد تشکیل همیشه کافر موقع در برابر حق یک ملت است رسول علیہ فرمود فرمودن کفر ملت واحده وقتی فشار دیا کفر یک ملت است ایمان یک ملت اینها شما قرآن شاهد است که قبلا اینها یک دیگر را چطور با قوت تمام رد میکردن یهود میگفت نصارا هیچ دینی ندارد نصارا میگفت این چیز ندارد لیکن در برابر پیغمبر اسلام و دین اسلام اینها جبهه متحدی تشکیل دارد گفتن باشید یهودی یا نصرانی تحت دو شما را قول جواب بده پیغمبر نه نه نه یهودی هستیم نه نصرانی بل ملت ابراهیم حنیفا ما پیرو آین ابراهیم هستیم اون ابراهیمی که از تمام دینهای باطل یک طرف بود یک سو بود از تمام باطل ما پیرو آین ابراهیمیم و ما کان من المشرکین شبه میشد که خوب اهل مکه هم خود را ابراهیم ابراهیم دیدانا آسمان شما ملائک است، فرمود نه ابراهیم از شرک کنندگان نبود نه از مشرکین مکه بود نه از این یهودی ها و نصرانی ها بود قولو خلاصه مذهب ابراهیمی این است بگید بینا در جواب تبلیغ آمنا بالله ما ایمان آوردیم به خدا یعنی تمام الله را با ذات صفاتش قبول داریم همچنین ایمان داریم به آنچه نازل کرده شده به جانب ما قرآن عظیم و شان وحی مطلوب و غیر مطلوب و آنچه نازل کرده شده به طرف ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسبات اولاد یعقوب آنکه نبی گذاشتن و به آنچه داده شده موسی و عیسی خلاصه کرد و به آنچه که داده شدن همه انبیا از جانب پروردگار هیچ میگو من موسوی هستم یکی من عیسوی هستم نه ما همه را قبول داریم ایمانداریم به ذات مقدس خدا اللہ ربا ذات و صفات یگانه میدانیم نه با صفات خدا کسی را شریک میکنیم نه ذات خدا کسی را شریک میکنیم و نه در عبادت خدا کسی شریک میکنیم به تمام کتب انبیاء ما ایمان داریم خصوصا به آنچه که به طرف ابراهیم نازل شد صحابه به طرف ابراهیم نازل شده بودند اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و به آنچه داده شده موسی کریم و عیسی روح الله خلاص و به آنچه که داده شده همه انبیاء الهی از جانب پروردگار بین رسالت انبیاء کیفیت ایمان ما اینطوره لا نفرق بین احد منهم ما تفریق قائل نیستیم بین چی کی از این انبیاء همه انبیاء الهی را نبی میدانی این نیست مثل شما بی ایمان ها یهود مسیح علیہ السلام رد می کند نصارا موسیٰ کریم و دیگر پیغمبر را رد می کند یا حضرت, حضرت سلیمان علیہ السلام را نبی نمی دانند ما انترنه که لا نفرق بین احد منهم بین هیچ یکی از انبیاء ما تفریق قائل نیستیم به رسالت همه انبیاء و به تمام آن کتابهایی و صحایف وحی که انبیاء شده همه را قبول داریم ایمان اجمالی ما به تمام کتب آسمانی لیکن جمله مقصدین والا لهم مسلمون ما فقط و فقط برای خدا دردم را میاریم پایین پیش هیچ نبی ولی سجده نمین کنیم مثل شما یکی عذر را میخانید و نظر و خیرات میدید و برای او تملک میکنیم نه ما همه خوشامد ما و تملک ما و تسلیمی ما برای اللہ همه انبیاء را با تمام وحی که به جانب آنها ہاں نازل شده قبول داریم لیکن تسلیم فقط برای خدا گردن ما فقط برای خدا میآید پای نانو این جمله مقصودیه نه نه نه مسلمون جمله مقصودی ایمان بر تمام انبیاء لیکن عبادت فقط برای الله حتما اللہ تعالی میگه معیار ایمان یهود و نصارا را یهودی گفتن گفتند گفتن کن هودن او نصارا دو. اللہ تعالی گفت اگر این یهودی ها ایمان بیارن مثل ایمان شما الله تعالی میگه معیار ایمان صحابه رسولن اگر شما این, این یهودی ها ایمان آوردن به مثل ما آمنتم بی ما مصدریه لازم جمله را به معنای مستر می اگر اینها ایمان آوردن مثل ایمان شما به مثل آن ایمانی که شما آوردی به اون ایمان آوردن که سجده و عبادت را به خدا انحصار کردن برای غیر خدا سجده و عبادت نکردن تو فکر تهتد اونها را را میابن نه در یهودیت نه در آین مسیحیت ادایت باقی نمانده آنها چی گفتن کونو هودن و نصارا تهتدو اللہ تعالی گفت نه میار ایمان ابو بکر است میار ایمان حضرت حضرت علی هست تنها زبیرن اگر ایمان آوردن مثل ایمان شما تو هدایت هستن ورنه و انتولو اگر اعراض کردن از ایمان و ایمانیات تو پس شما تعجب نکنید پیغمبر جدا مقدره چرا این علت جزا فانما هم فی شقاق آنها در یک اختلاف بسیار بزرگ قرار دارند اگر باز اعتراض کردن بدانید که آنها خیلی انادی نه انادی اگر اراد کردن و تعجب نکن چرا که اینا در یک در اختلاف شدید قرار دارن خب اینا دشمن خطرناکن به ما آسیب میرسانن این همه ابدا ابدا تشکیلات نظامی و این همه داری مالی نهاد اللہ تعالی فرمود شما ناراض نباشید هم الله شما را کفایت کند از شر آنها الله الله کافی است اگر اینها هر چقدر ادعا و ادعا دارند و تشکیلات دارند یهود در مدینه و اطراف می ریاست دینی بر مردم ریاست مالی بر مردم مال یهودی اللہ تعالی فرمود فسیکفیکهم الله که کبرت میکنه شما اللہ الله تعالی شرنا و هو السمیع العلیم الا فی او سمیع. ایزای قولی آنها را میشنود و علیم هست لحظه ایزای فعلی آنها را میداند او سمیع و علیم بکل شیء هست لحظه شما ناراحت نباشید خدا شما را از شر آنها کفایت میکند این نصارا یک عادتی داشتند که وقتی کسی میشد نصرانی او رنگ زردی میزدند و میگفتند دیگر این نصرانی کامل شد الله سبحانه و تعالی فرمود که شما بگید ما قبول کردیم قبل از الله کولو قبلنا محسوسه بگید شما که ما قبول داریم رنگ خدا را اون رنگ ایمانی که الله داده ما اون رنگ الهی را قبول داریم و چه کسی زیبا ترست از خدا از نظر رنگ رنگ ایمانی که خدا میدهد به مؤمن ما اون رنگ را قبول داریم لیکن جمله مقصودی ما اینه و نحن له آبدون ما فقط و فقط برای خدا عبادت کننده ایم همه انبیاء را قبول داریم لیکن عبادت ما فقط برای خدا انجام میگیرد این جمله جمله مقصودیه نحن له مسلمون نحن له عابدون نحن ما فقط و فقط برای الله عبادت میکنیم جانی مالی زبانی انبیاء را قبول داریم کتب انبیاء را قبول داریم لیکن عبادت حقی خدا است و نانو له عابدون بعد این بیان اگر این نه قبول نکردن بیان توحید شد بیان رسالت شد اگر در باب رسالت شبهاتی وارد کردن شما دفع میفرمایید از سیقول شبها دفع میشن و اینجا الله سبحانه و تعالی برای رفع خصومت اینها که اینها وقتی آمدن شما بگید مردم شما درباره عبادت خدا چرا با ما اختلاف میکنید خود شما میگید که عبادت حق خدا است و ما هم که میگیم نه لغو عابدون شما با ما چرا مخالفت میکنید قل بگو برای اینها زجر اتحادوننا فی الله آیا شما خصومت میکنید با ما نسبت به توحید الله ذات الله که اختلاف نداشت که ما تنها او را عبادت میکنیم ما نحن له عابدون نحن له مخلصون نحن له مسلمون به خاطر با ما خصومت میکنید حالانکه و هو ربنا تخصیص در آن در آن تخصیص شما نیست او رب ما هست او اختیاردار و مالک ما هست و ربکم اختیاردار و مالک شما هست این قبول داری؟ هو ربنا و ربکم دیگر قامت این قصد خصومت میکنیم لنا مالونا و لکم آمالکم برای ما هستن اعمال ما این هم از مسلمات است که شما قبول دارید که هر انسان عملش برای او هست و خب برای ما اعمال ما و برای شما اعمال شما باز جمله مقصودی را ذکر و مخلصون ما اینه که ما فقط و فقط برای الله خالص به عبادتیم عبادت برای غیر خدا انجام نمیدیم به این خاطر با ما می که ما عبادت را به خدا اختصاص دادیم ما فقط یک اللہ را عبادت میکنیم بعد از این مسلمات ما مصر اختلاف میکنیم که نحن له مخلصون اعمال ما اینه این اعمال سبب نزاع شده که ما فقط یک خدا را میخوانیم از خواندن یک خدا شما چرا ناراحتی شما لکم اعمالکم شما به اون نبی را اون ولی را هر عملی که شما دارید انجام بدید عمل ما عمل خالصانه هست نحنو له عابدون نحنو له مخلصون نحنو له مسلمون این امتیاز ما بخاطر این ما را دارید حسامی رسانی برای ما تشکیلات و جبهگیری میکنی که ما فقط یه خدا را میخانیم یہ خدا را برای یه خدا نازل میدیم یه خدا را سجده میکنیم اینو بدانید دین ما همینه بخلاف شما که عقیده شرکی دارید هم ها را سجده میکنید و را و هم انبیاء را اولیاء را میخوانید یهود و نصارا بوتی نمیخواندن یهود و نصارا بوتی هم نداشتن لیکن پرستش میکردن انبیاء اولیاء این خاطر قرآن و شان دارد بانها حرف میزنه ام تقولونا شما در این سخن میکنید که ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودا او نصارا سبحان الله شما در این سخن میکنید که ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط این بزرگواران یهودی بودن یا نصارا بودن نصارا میگه اینها نصارا شما میگه اینها یهودی هم بس شما یکی شد این تبلیغات صورت را میکنید کجا نوشته در تورات و انجیل که حضرت ابراهیم حضرت اسحاق یعقوب اسباد اینها هود بودن یا نصارا بودن همین آیینی که شما دارید میگه انبیاء همین آیین را داشتن امروز همه میگن ما پیرو ایمه هستیم ما پیرو مهاجرین و انصار هستیم و بابا مگا مالک اهل بیت رسول یا اعمال ائمه همین بود که بر شما داری شما اینا را بپرسید یا همینی که ما میگیم این حرف چیه حالا میگه که کتابی من دارم به نام مشکل اتحاد اینا نوشته کردن و نوشته بودن که نمازی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه پشت سر خلیفه خانده این تقیه نبوده این تهیه نبوده است و خب بعد نوشته کرده جاز شیعیت تریه گسون یعنی حضرت علی شیعی بوده و ابو بکر و عمر و عثمان سنی بودن و جایز است که شیعه بر سنی اقتدا کنند از با چرا تلبیس میکنی کجا بود دینی به نام شیعه کجا بود دینی به نام سنی ان دین عند الله الاسلام بود اختلافی در دین بین صحابه کسی نمیتواند ذکر کند اختلافی که در زمان حضرت علی و حضرت امیر معاویه شد یک اختلاف سیاسی بود اونم راجع به خون حضرت عثمان بود قاتلان حضرت عثمان رفته بودن در جماعت حضرت علی جاگزین کرده بودن خود را جا شده بودن حقائق را مخی کرده حضرت علی را شیعی گفتن و حضرت عبا عمر را سنی گفتن بابا به این های سنی و شیعه الان بر شما ساختی ما میگیم ما سنیم یعنی پیروی خط محمد رسول الله هستیم از سنت اطاعت میکنیم شما میگیم ما شیعه این گروه حضرت علی هستیم گروه حضرت علی دیگه دینی نشد همین که جناح راست و چپ امروز در ایران معروفه همه دنیا میدن که جناح راست این جناح چپ همین تو جناحی بود حالا جناح راست و چپ از نظر اعتقادی که هستن از نظر عمالامی که هستن همه دست باز بکنه نماز بخارن همه چیه از نظر مذهب جناح راست و چپ نیستن از نظر آمار از نظر نظریه از نظر شریعه سیاسی این خاطر قرآن عظیم و شان گفت شما مگر میگوید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط اینها هود بودن یا نصارا بودن یعنی آین ما بر آین انبیا هست بگو اینها انتم عالم و شما دانا ترید یا الله چونکه در کتب سابقه نوشته شده دانا کیه شما دانای یا الله و چه ظالم تر از که کتمان می کنند گواهی را که آنها از خدا هست در اصل می دانند لیکن کتمان می کنند شهادت تورات علی الانبیاء انهم کانوا علی توحید تورات گواهی می دهند که همه انبیاء دارای توحید بودند همه انبیاء دارای عبادت خالصانه برای خدا بودند هیچ نبی نعوذ بالله دیگر نبی را به عنوان ما حادث روا و مشکل گشا نخوانده همه میگن که انبیاء همین آیین را داشتن که ما داریم تورات میگه انجیل میگه وما الله بغافل اما تعملون الله تعالی غافل نیست از اعمال شما یهودی ها نصرانی ها این تبلیغات سوری را که برای انصداد توحید و عبادت خدا شما در راه انداختی الله تعالی از آمار روز شما خبر دارد و جزای آمار را به شما حتما خواهد داد آخر ایاده برای تاکیده این انبیاء شما خود را منتصب به انبیاء دارید تو بله ما دین, دین ابراهیمی داریم دین اسماعیلی داریم دین اسحاق داریم دین یعقوب داریم دین اسباب داریم این هر را کنار بگذاریم تلک امتون قد خلط لها ما کسب خود را آقا سادو نبی سادو منتصر بھی دارید این ها جماعتی بودن مقدس قد خلط از این دنیا گذاشتن دیگر رفتن لها ما کسبت برای این جماعت مقدس اسمان که در زندگی آنها کشت کردن سمر کسب آنها برمی گردن ولکم ما کسبتم و برای شما اسمان که شما کسب میکنید حالا صحابه را اینها شروع کرد فقط کلم و کاغذ و ما ایر برای صحابه رسول الله تلاشی و خود را نمیبینند همان طوری که ضرب المثل معروفیه که بودی همیشه دوم میشنه بالا یک روزی بره بیچاره از جو پرید دوم رفت بالا بود شروع کرد خندیدن که که خندید که تو لخت شدی بره که دمش نه، از جو پرید دمش بلند شد بود شروع کرد خندیدن شروع کرد خندیدن حالا ما خود ما را نمیبینیم چیم؟ فقط گفتیم ابو بکر این ضعف داشت عمر این ضعف داشت تنها زبر اینو کوتاهی داشت دیگه هیچ و دیگه نتیجه گیری میکنیم غیر مسلمان نعوذ بالله مرتد خب هر چی بودم بابا ترک امتم قد خلق لها ما کتبت ولکم ما کسبتم کسی شما برای شما کسی آنها برای شما از این تنقیدات و از این کلم و ها و از این مغزهایی که شما بر علیه صحابه پیغمبر به کار میگیرید و شب روز تاریخ و تصنیف و تبلیغ و اشعار شما چی گیر شما مگر مسئول اعمال آنها هستید خوبت خب نیکی نداری بد نکن تو در دنیا آنها هرچی بودن جهان کفر تبدیل به دار الاسلام کردن ایران دار الاسلام کردن ترکیه را دار الاسلام کردن ایران و روم را و مصر را و تمام افریقا و اروپا را حضرت امیر معاویه دار کرد پرچم اسلام را به احتضار در آورد یهودیت و نصرانیت را پایین آوردن مجوسیت را به جهان ادم منتهی کردن دینی و آینی به و در دنیا باقی نمان کمر شکست شما کارنامه نشانی شما چه کردید برای خدا چه کردید برای اسلام کدوم را، کدوم روستای کدوم یهودی را کدوم نصرانی را کدوم مجوسی را کدوم هندو را کدوم سرزمین کفر شما و من دارالاسلام کرده ایم بگید کدوم قصه را بله صحابه همه کفرستان ها را شاهد از دنیا و جهان و تاریخ جهان آن کفرستان های بزرگ جهان را مثل ایران و روم را دارالاسلام کرده و امروز هم دارالاسلام هم کشورهای اسلامی حساب میشن تاریخ جهان نشان میدهد که یک امپراتوری بزرگ اسلامی ترکیه بوده اگرچه الان این زمامداران بی خرد زیر بار سیطره کفرها هستن و از آنها اطاعت می کنند روستاهای روستاها را و شهرهای شهرها را آنها با قدم میمون خود اسلام کردن پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله در هر نقطه دنیا اگر صحابه قدم گذاشتن تا امروز ندای الله اکبر ندای قرآن ندای محمد رسول الله در دنیا پخش اون سرزمینی نیست که صحابت قدم گذاشته باشن و امروز کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بسن نرسن ندای الله اکبر نباشد صدای قرآن مجید نباشد کدوم نقطه هست امروز و سال شما و من کدوم کافر را مسلمان کرد خب، بر اعمال شروع خودمان لحظه مسلمانها ها را هم نسبت به اسلام بدگمان کردیم چنان عمل کردی که حتی همونه که کلمه خانده حاضره که بیزار بسن سبحان الله حکم سوال دیگر شبهاتی اللہ سبحانه تعالی می فرمد راتی به تحویل قبله قبل از تحویل قبله خدا خبر داد که شما مورد اعتراض شدید قرار میگیره پیغمبر ببینید ناراحت نباشید مسئله تحویل قبله سروران گرامی دو دسته هست میگن قبل از حضرت پیغمبر علیه السلام رو به خانه کعبه نماز میخوان بعد از حضرت در شد رو به بیت المقدس درس خانه. قبله مکه و قبله بیت المقدس مساوی مساوی این بلا این قبله بیت الله این قبله بیت المقدس هست به همینطور که من نشستم در در جنوب به مدینه منوره خانه کعبه قرار دارد و در شمال مدینه منوره بیت المقدس قرار به اینی همین علماء میگن قبل از حضرت پیغمبر به بیت الله نماز میخوان بعد از هجرت وقتی به مدینه رفت شانزده ماه یا هفته ماه دستور شد که رو به خانه بیت المقدس کنید بعد از 17 ماه یا 16 ماه دستور شد که رو به قبله برگردانی بود اعتنا بعد یه عقیده دارن نه پیغمبر علیه الصلاة و سلام قبل از هجره رو به خانه بیت المقدس رخ به بیت المقدس نماز میخواندن لیکن به کیفیت این ایستادن در جنوب خانه کعبه می ایستادن که هم خانه کعبه می آمد به جنوب او هم بیت مقدس می آمد وقتی در جنوب خانه کعبه کسی بیشتر همین جایی که فرس کنم اور فرس کنم اینجا خانه کعبه هست پس رخ به هر دو الله سبحانه و تعالی در کتب آسمانی الهی بودن که آخرین پیغمبر دارای دو قبله رسول علیه السلام لحاظت تحویل قبله یک مرتبه میشه از بیت المقدس به مسجد اگر اول به بیت المقدس به مسجد کعبه بوده بعد به بیت المقدس بوده بعد از بیت المقدس به کعبه برگشته تحویل قبله دو مرتبه انجام میشه مگر آنچه از قرآن عظیم و شان معلوم میشه همین است که رسول علیه السلام اول بیت المقدس بیت الله نماز میخوان بعد از هجرت از بیت المقدس شد بعد دستور داده شد یا همون توجیه که میگن پیغمبر علیه السلام همیشه در جنوب کعبه میستد که هم بیت الله و هم مسجد الحرام دو تا در رخش میاد وقتی در جنوب کعبه میستد هر دو تا به رخ حالا مسجد زیر قبلتین وقتی انسان میره کاملا همینطور مشخصه که دو تا قبله با هم طور مساوی رسول علیه السلام اینجا داشت نماز میخواند روکش به شمال وقتی که دستور آمد سر نماز دستور خدا آمد پیغمبر علیه از سر نماز کرد برگشتند و آمد از اینجا و صحابه هم تقلید کردن حالا انسان وقتی نگاه می کند تو تا محراب همین طور مقابل این محراب مسجد اقصا هست و این محراب بیت الله هست مسجد هم همینطور ساخت شده شمالی جنوبی مدینه منوره مسجد ها شمالی جنوبی ساختن محراب مسجد ها به جنوب است چون مکه مکرمه در جنوب مدینه منوره مسجد زل قبلتن این خاطر میگن که اولین نماز رسول علیه السلام برای یادت صحابی یا فوت کرده بودن در آن محله آمده از مسجد نبی فاصله داره مسجد قبلتن اونجا حاجی ها حتما میرن میبرن حاجی ها را غانونه هم میبرن همین کاروانه ها و ها مسجد قبلتن همون علامت قبله را هم باقی گذاشتن که محراب پیغمبر صلی سلام جای استادن بوده رو به شمال همینطور کاملا بود مثال الله سبحانه وتعالى تعالی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا سیقول السفهاء من الناس القریب میگویند احمقان از انسان از این سفهاء مراد مشرکین مکه یهود منافقین خبر اللہ تعالی سفهاء گفت اللہ تعالی هم دادای اونهایی که متمردن کلمات تندی برایشون اعمال میکنه سیقول صفحا ان قریب احمد احمقان دنیا از انسان ها و از انسان ها هستند ما والله من قبلتهم اللتی چی چیزی منصرف کر پیغمبر را و صحابه را و مؤمنین را از قبله آنها مراد بیت المقدس اون قبله که کانو علیها بودن بران قبله چی چیزی نارا را منصرف کرد جواب اول حاکمانه قل لله المشرق والمغرب بگو به خدا اقتصاد دارد مشرق و مغرب مالک تمام جهان الله راست لذا کسی حق اعتراض ندارد تو چکار هستی که سال بکنی ما واللہم ان قبلتهم اللتی کانو علیها جواب اول حاکمان بگو للہ المشرق والمغرب جواب حکیمانہ یهدی من یشاو الاسرات صراط مستقیم ہدایت کند اللہ سبحانه و تعالی را کسرا کی میخواد بسرات مستقیم یعنی دین اسلام تقریر جلالہ بسرات مستقیم را اینجا معنی دین اسلام کرده اللہ تعالی دین اسلام در مشیت او هست کہ در تغییر قبله هر کسی را هدایت کند یعنی کند همه چیز مشیت خدا هست مشرق و مغرب اختیار خدا هست به هر جهت که خدا دستور بدهد کسی حق سران ندارد فتح حق چرا ندارد او هر کس را بخواهد مطابق مشیت خودش بدین اسلام هدایت میکند و کذالک جعلناکم کذالک کا برای بیان کمال کمال ما هست که ما شما امتی متدل کرده ای این یک معنی کذالک برای تشبیه باشد یعنی همان طوری که ما شما را هدایت کردیم ای پیغمبر و صحابه ای پیغمبر و صحابه همان طوری که ما شما را هدایت بسرات مستقیم دین اسلام کردیم همچنین ما شما را قرار دادیم یک امت معتدل یک امت معتدل همان طوری که ای پیغمبر و صحابه من شما را هدایت کردم همین دور ما شما را امت معتبر قرار داده اید که در شما افراد نیست در شما تفریق نیست زیادتی نیست کوتاهی هم نیست شما یک امت معتدلی این هم سروران گرامی دلیل عدالت صحابه الصحابه كلهم عدول عدول مبالغه باشد صحابه همه عادلند صحابه همه این دلیل اللہ تعالی مخاطب اول جعلناکم صحابہ نیست وقتی قرآن نازل شد مخاطب جعلناکم این کم صحابه بودن نه نه من شما بودی صحابه نبودن فقط من شما بودی من شما امت وسطی ما برای اسلام چی کردی کجای وسطیت ما کجای عدالت و اعتدال ما کجا هست عمل ما کجا هست جهاد و تقوی ما ما شکر کردیم برای اسلام آه بجود به نام اسلام از شدیم به نام اسلام خوردیم و خوابیدیم ما برای نام اسلام یک کشیده هم نپوردیم صحابت جان پیدا کردن اونها خواستن که به ایران اسلام را عرضه کنن در جنگ قاسیه صحابه شش هزار قربانی چه کسانی را قربان کردن صحابه رسول الله قربان شدند، تابعین قربان شدند، تا اسلام به دست من تو رسید و کلمه طیبه در زبان من تو جاری شد تا این کلام را در زبان من تو جاری کردن اونها شیش هزار کشته در یک مارکه دادن اونها که زخمی و معلوم شدن که خدا بدانه چقدر شش هزار پشت صحابه دادن در جنگ قاسیه توانستن سیطره مجوسی ها را مهم کنن و به اسلام را به احتضار دادن اللہ سبحانہ تعالی می فرماد همان طوری که ما شما را هدایت کردیم ما شما را قرار دادیم یک امت معتدل که اطراف و تفرید در نیست چرا لتکونو شهداء علی الناس تاکه باشید شما مبین بر مردم گواه باشید گواهی دین اسلام را بدهید گواهی پیغمبر را رسالت را بدهید گواهی قرآن را برای انسان ها بدهید صحاب صحابه شاهدن در این امت کسی شاهد را جرح کنه شاهد را رد کنه دعوه رد نمیشه دعوه رد میشه دیگه وقتی دعوه گواهش رد شد دیگه دعوه کجا باقی میمانه محمد رسول الله لا اله الا الله شاهدش صحابه هستند اگر صحابه را کسی رد کرد یعنی دعوی لا اله الا اللہ محمد رسول الله دیگر رده چرا گواه لا اله الا الله محمد رسول الله با نفس سریح قرآن صحابه رسول الله لتکونو شهداء النار شما شاهد باشید بر انسان ها حتی صحابه شاهد سبحان الله این امت تنها نیستن شاهد رسالت رسول الله تنها نیستند شاهد لا اله الا الله تنها نیستند بلکه شاهد همه انبیا هستند در حدیث آمده روز قیامت قوم حضرت نوح علیه السلام با قومش در جلوی خدا درگیر میشن نوح علیه السلام میگه من تبلیغ کردم قوم انکار بکنه ما خبری از تبلیغ نوح نداشتیم 915 سال تبلیغ نوح انکار میشه از نوح شاهد میخوان میگه امت محمد صلی اللہ علیه وسلم شاهد ما هست امت محمد شاهدی میدن که نوح 950 سال تبلیغ کرده است باز اعتراض می شما کجا بودید امت آخر زمان بودید ما که همه قبلا آمده چطور شما برای ما گواهی میدید و شاهدی به حضرت بر علیه ما گواهی و بیتایی تایید علیه السلام می نبی آخر زمان و قرآن خدا آخرین کتاب آمده چنین تبلیغ کرده که لبت فیهم الفسنت الا خمسین آمان همه میگن بله قرآن گفته محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفته قرآن را تعلیم داده محمد صلی اللہ علیہ وسلم که 950 سال نوح تبلیغ کرده است ويكون الرسول علیکم شهیدا، رسول هم می بر شما گواه این گواه مزکیه برای دعوا شاهد شاهدی میده بعد دیگه شاهد میگیرند در بخمد که این شاهدها را تایید کنند چهار نفر گواهی یک دعوی را میده باید برای هر گواهی شخصیت مذکی که این گواه راست میگه گواه دروغ دو نیستند صحابه شاهد تمام انسان ها هستند اسا شاهد نو علیه السلام ابراهیم علیه السلام حضرت عیسی تمام انبیایی که قرآن این الشان تفصیلا یا اجمالا از ها بحث کرده تمام صحابه و مومنین شاهد انسان ها نیستند و رسول پاک صلی اللہ شاهد این شاهد ها شما باشید گواه الانداز و یکون الرسول علیکم شهیدان وما جعلنا القبلتا جعلنا بمعنی سیرنا دو مفعول میخواست مفعول ثانیش محدود ہے وما نگردانیدیم قبله ای را که بودید شما پیغمبر بر آن قبله قبل هجرت الجهت لکا قبله برای تو الان الا مگر برای اینکه ظاهر کنیم کسان را که اتباع می کنم پیغمبر را از آنهایی که برمیگردن بر پشت سر بسیاری از تحویل قبله برگشت اول تمایل پیدا کرده بودن بعد مضافظف شدن الله تعالی میگه تحویل قبله یک آزمون الهی است که کی پیرو پیغمبر است و کی پیرو خواهشات خودش است و این تحلیل قبله را خوب تبلیغ کردن در علیه اسلام و مسلمون ما نکردیم ای ما سیرنا القبلة اللتی این اللتی کنت علیها سبت برای قبله الجهت لك الان این مفعول ثانی میشه پس معلوم میشه که قبل از هجرت پیغمبر علیه السلام رو به خانه کعبه نماز میخواند خب بعد از هجرت دستور شد که رو به بیت المقدس بشه حالا قرآن میگه ما نکردیم نگردانیدی اون قبله را که بودی شما بر آن قبله پیغمبر الجهت نک آن قبله برای شما الان الا مگر برای این هدف که ظاهر کنیم متبعان رسول را علم موضع تمیز تمام ممتاز کنیم ظاهر کنیم جدا کنیم آنهای را پیغمبر را اتباع می کنم از آنهایی که برمیگردن علاقی به بر پشت سر خود او اکنون اللہ تعالی میگه و اگر چی بود این تحول قبله تحویل قبله بسیار بزرگ مگر آنهایی که خدا هدایت کرد بدون طلب دلیل احکام را بپذیرم جواب سوال مقدس، خب یهودی ها گفتن این هدامات شما نماد رو به بیت المقدس خانده ای یا کسانی که بیت المقدس نماز خاندان و مردن پس اعمال آنها چی شد آن نماز آئے شما صحیح بودن یا باطل اگر صحیح بودن پس چرا برگشتید اگر باطل بودن پس شما دینی نداری حصہ ما به باطل بودید آلان رو به حق کردید اللہ تعالی فرمود بنا بگو اون نمازی که شما رو به بیت المقدس کرده اید اون نماز شما قائم نیست اون نماز هم مقبول و الان که رو به بیت الله نماز میخوانین هم مقبول هیچ ضرری نیست ما کان الله اینجا همه مفسرین اجماع دارن که مراد از ایمان نماز است مراد از ایمان نماز هست چرا نماز را ایمان تعبیر کرد به خاطر اهمیت که بعد از ایمان بزرگترین رکن در اسلام نماز وما کان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس رؤوف رحیم بدرستی که الله تعالی نسبت به انسان ها بسیار بخشنده و مهربان است قد کن تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اینجا دیگه چیزیه که آیا پیغمبر علیه السلام مشتاق تعبیر قبله شد وقتی از ایمان یهود و نصارا پیغمبر علیه السلام ناامید شدن دیده گفت اگر قبله تعویز می شد به بیت الله امکان داشت که عرب ها بهتر استقبال کنند این پیغمبر به قبله ما رفت کرده نماز کہ که قبله حضرت ابراهیم علیه السلام بوده این اشتیاق پیغمبر بود و برای انتظار وحی آسمان را نگاه میکرد اللہ تعالی کو ما شما قبله شما را منصرف میکنیم به قبله ای که شما خیلی دوستش دارید لیکن مولانا حسین علی رحمه الله میگه که لفظ تکلف برای تکلف میآید پیغمبر علیه صلات و سلام قلبش میخواست که تحلیل قبله نشه تا شاید این یهودی ها بهتر تعلیق قلوب بشن که رو به بیت المقدس نماز میخوانند اگرچه یهودی ها به قسمت صخره نماز میخواندند و مسیحی ها به قسمت شرق بیت الله نماز میخواندند که محل ولادت عیسی علیه السلام بود لیکن بهتر تعلیف میشدند این خاطر الله سبحانه و تعالی میگه که شما بار بار چهره را به آسمان میکنید با تکلف تحویل قبله نشه اگه من شما را به قبله منصرف کنم که شما این قبله را در آتی دوست داری، خوشحال میشید الان دل شما نمیخواد البته این تعبیر مولانا حسین علی جمهور امین ایک پیغمبر اشتیاق تعبیر قبله داشتن و به طرف آسمان متوجه جب آمدن جبرئیل و نگاه در مسیر آمدن جبرئیل بود که که جبرئیل از آسمان میاد و حکم تحویل قبله را میارد این خاطر الله سبحانه و تعالی فرمود ما شما را به قبله منصرف میکنیم شما را دوست داریم هر دو توجیه در حاشیه نوشته بود من بیان کردم ما دیدیم گشتن چهره شما را به طرف آسمان وعده اول تحویل قبله پس شما را منصرف میکنیم به قبله ای که دوستان شما الان اون قبله را طبق مولانا بیان مولانا کہ تکلف برای تکلف معنی شما در آتیان را محبوب قرار میدید لہذا کوئی حکم آمد فولی وزحک شطر المسجد الحرام پس منصرف کن چہرہ ترا بجانب مسجد حرام مسجد حرام بزرگه ہے و بیت اللہ نسبت مسجد الحرام کوچک ہے مسجد الحرام اینجا قرآن به جهت بود چرا که مسلمه در مدینه منوره وقتی این آیات نازل شدن تا مکه مکرمه 450 کیلومتر همون جهت است دیگه این خواهی خبر کسی نمیدی الان هم میگن این راستا میں قطب نماها و غیرها گفتن که هم قبله پیغمبر مستقیم به خانه کعبه بر اینم این اینها با آله که درست کرده یک مولوی یک زمان شروع کرده بود همین غطی قبله نما را گرفته بود این مسجد قبله و همین جهت برای ما قبله است پیغمبر علیه السلام اهل مدینه را گفت بین مشرق و مغرب قبله الله کن برای ما همسر بران گرامی بین این دوتا این طرف نمک ابلی ما جهت خدا گم جهت شطر بمانا جانه مسجد الحرام هم که مسجد الحرام خیلی بزرگه به نسبت خانه کعبه خانه کعبه مثل یک خانه در وسط مسجد الحرام قرار داره. فوال وجهت شطر المسجد الحرام چهره را منصرف کن به جانب مسجد الحرام خب این در حضره در سفرم گفت و شما کنتم او حکم پیغمبر این حکم برای امته هر جایی که بودی شما امتی را منصرف کنید چهره را به جانب مسجد الحرام وإن علت سوم الله تعالیٰ کو تحویل مسجد تحویل قبله حکمت رائے زیادی دانا یک علت اسمالی اللہ سبحانه و تعالی فرمود خدا به هر تقیت هر کس را بخواهد تحویلش میکنه. علت دومینه که قبله محبوب و پیغمبر علیه الصلاه و السلام میخواست و این علت سوم که خب تحویل قبل یک مدرک بیشتری است که در صفت پیغمبر اینه که صاحب دو قبله و به درستی آنها که داده شدن کتاب را یقینا میدانند مگر انادا قبول نمی کنند که این تحویل قبله حق است از جانب رب جانا و نیست خدا غافل از آن که این عمل می کنند لذا این آیه وعده و وعید هست اما یعملون تحدید هم است خب من خبر دارم چیکار میکنم ولی هزا باز هم وعده هست اللہ تعالی علماء که از خدا اطاعت میکنن فرمان خدا را و رسول را اطاعت میکنن خدا از اعمال آنها خبر دارد و آنها را جزای خیر میداند اکنون اللہ تعالی به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میفرماید اینها اینقدر انادی که شما هر نوع آیه و دلیلی بیاری برای تحویل قبله اینها حاضر است که قبله شما را اطاعت کنند قبله یک چیز حسی در اون منافقت نمیشه این خاطر سروران گرامی اللہ سبحانه و تعالی به پیغمبر میگه نشما شما تابع قبل آنها میتونی بشید و آنها اگر شما بیارید برای اینها کتاب شدن کتاب هر نوع دلیل اینا اتباع نمی کنن قبل شما را و شما هم نیستی تابع قبل آنها این تاریخ به بعد شما رو به میتون مقدس نمی کنید چرا که با وما بعد هم بتابع قبلت بعد اینها بعضی اینها ثابت قبله دیگری نیست یهود قبله نصارا را نصارا قبله یهود را یهود رخ به صخره بیت المقدس می و آنها رو به شرق می نصارا الله تعالی گفت شما هم تا الان که بیت المقدس را قبله شما بوده از این تاریخ شما حق نداری که رو به بیت المقدس شما از قبل آنها اطاعت نمی کنن هم از قبل شما اطاعت نمی کنن خلاصا بعض آنها هم تابع قبل بعض نیست زجر دوم اگر شما اتباع کردید ای پیغمبر خواهشات آنها را خیالات فاسده آنها را که منصوب شدن قبله شما هم رو به قبله آنها کردید بعد از اینکه علم آمد پیش شما تو انک اذا لمن الظالمین به ترتیب شما در این موقع از ظالمین میشید الذين آتيناهم الكتاب اونایی که ما دادیم به آنها کتاب بیان اناد نسبت به نبی صلی الله علیه وسلم اون را که ما کتاب دادیم یعنی یهود و نصارا یارفونه یارفونه زمیرش دو مرجع دارن میدانند نبی صلی اللہ و وسلم را شناسند همان طوری که میشناسند بچه های خود را یا میشناسن تحویل قبله را چنانچه که میشناسن بچه های خود را یعنی کاملا معرفت پیغمبر و معرفت تحویل قبله برای اینها هست همانطوری که انسان ها در شناخت بچه های خودشان شک و شبه نمی کنن اینها همینطور هم تحویل قبله را میدانند هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را میدانند یعنی اینها نسبت به تحویل قبله و نبی علیه السلام غافل نیستند کاملا اینها معرفت آنه لیکن ان فریق منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون لیکن یک دسته بزرگ از مراجع تقلید اینها کتمان میکنن حقیقت را و هم میدانند که ما حقیقت را کتمان میکنیم همه علماء بزرگ یهود و نصارا مراجع تقریبی نا کاملا میدانند که ما کتمان حق بکنیم و کتمان حق را هم میدانند حق را کتمان میکنند و میدانند که ما حقا وقت انسان حق را کتمان میکنند نمیدانند که من حق را کتمان میکنند درسته؟ اینها هم میدانند که ما حق و حقیقت را داریم کتمان میکنیم سبحان الله قرآن چه حقایقی بیان میکنه این حق انسان را خدا زدی نکنند طالبان حق باشه هر زمانی حق برای شما آمد ولا هم به ضرر شما تمام شد تحملش کنید ضرر حق باشه برای حق را رد نکنید ببین قرآن میگه الان انسانی اگر دیگه یه پیغمبری آمد چقدر انسان اون پیغمبر محبت نمی نمیورزد اگر میگفتن در یک نقطه از دنیا نبی آمده برای دیدن اون نبی مردم بیشتر اشتیاق پیدا دیدن بیت الله نمیکرد که برن نبی را ببینن از صحبت اون نبی استفاده کنن موسی کریم الله در یک نقطه بھی آیا عیسی روح الله بھی آیا مومن بی عیسی و موسی که من شما هستیم اشتیاق این اینها به اشتیاق محمد رسول الله نشسته بودند منتظر آمدن پیغمبر اسلام بودند و اظهار هم می که پیغمبر آمد هم می لیکن ریاست بلایی بود که این این چیز را شناخت پیغمبر را از مردم کتمان میکرد به مردم نمی گفتن بیرید اون پیغمبری هست که به انتظار است. و این کتمان را هم می که ما در این حقیقت را مخفی می کنیم و خاطر یک عزت کوچک دنیا اینها اینقدر بدبخت بودن قرآن داره حقیقت میگه ان فریقا منهم یک دسته بزرگ از این مراجع یهود کتمان حق میکنن و حمیدانن که کتمان حق میکنن دادا انسان کتمان حق میکنه نمیفهمد که من حق را کتمان کردم خب این چیزی دیگه که انسان نفهمید کتمان حق شد لیکن اللہ تعالی میگه نه اینها میدانند که کتمان حق میکنند از حکم رب کا امر ثابت از جانب رب توی تحویل قبله پس با سرات ممترین بعد قرآن ہے کہ مشان حکمت تحویل لکل وجهتن اے لکل امت تحویل لکل عوض مضافل است برای هر امت یک جهتی و یک قبله ای هست اون امت مولی ها منصرف می کند چهره را به اون قبله در عبادت هو مولی ها ای مولی وجهه الیها هر امت چهره خود را به اون قبله منصرف می کند در عبادت لذا شما بگذارید تحلیل ابحاس قبله را به کل خیرات این بحث را ترک می رو بحث میکنم با شما شما را می فهم حوصله شما را پس کنم بگذارید ها شما به طرف خیرات از دیگر سبقت بگیرید که امر الله فرموده عمل کنید خلاصه انما تکونو یاد الله جمیع در هر نقطه دنیا شما باشی الله تعالی میارد همه شما را همه شما الله تعالی میارد به شما ان الله على كل شيء قدير الله تعالی بر هر شیء قادر است شما را برای حساب خدا به میدان محشر میارد مال شما را میارد اونها که خیر انجام دادن به آنها جزای خیر میدن اونها که شر انجام دادن جزای شر میدن حکم سفر آمد و من حیث فرستا از هر نقطه دنیا شما خارج شدید و رفتید پس موقع نماز صبح لوجه تشتر المسجد حرام و انه للحق من ربک این حکم عام که در سفر و در حضر شما رب به خانه کعبه کنید ولو هم که در مسجد و اطفار رفتید رو به خانه کعبه کنید این دستور این دستور حق از جانب رب شما و نیست خدا غافل از آن که شما عمل بکنید یاد برای اثبات علت سار و من آیت اخر تکرار هم برای این ہے و از هر جایی که شما منصرف بیرون رفتی. منصرف کن چهره را به طرف مسجد حرام و حیث ما تم شما هم که هر کجا بودید هر کجا بودی شما امت در سفر لہذا این ہے تما کنتم فوال وجوہکم شطرہو منصرف کنی چہرارا بجانب مسجد حرام علت چہارم تفصیلی اللہ سبحانہ و تعالی فرمود تحویل قبل برای چیئے کہ اون چی که در صفت پیغمبر علیه السلام آمده است که ذات قبلتین است بین خاطر فردا کسی بر شما دلیل نگیرد که نبی آخر الزمان صاحب تو قبله است و شما داری به بیت المقدس نماز میخوانی یا تنها به بیت, بیت الله نماز میخوانی الله تعالی میگه این اون علامتی که برای این پیغمبر بیان شده است به زبان انبیا تورات و انجیل اون علامت متحقق میشه و اینها دلیل نگیرن و اعتراض نکنن که تو خب اون پیغمبر آخر زمان صاحب قبلتین هست بله این هم اعتراض اینها دیگه پوچه اعتراض کنن خدا تحویل قبله فوله این تحویل قبله در کتب سابقه وجود داشت اگر تحویل قبله نمیشد معاندین اعتراض میکردن که نبی صادق نیست چون که صاحب قبلتین نیست خب ما فول وجهك شطر المسجد الحرام یا فول وجوهكم شطره چرا لئلا یکون للناس علیکم حجتون این متعلق با فول وجهك یا فول وجوهك شما پیغمبر و صحابه شما امت شما چهره را بگردانید تا که نباشد برای انسان بر علیه شما دلیل ها اونها که ظالمان معاندن اونها که اطراف کن لیکن انا که ظالمان در دینها معاندن زدیان لحظا اونها اعتراض خود را می کنن یعنی کسانی که اناد دارن دواما اعتراض می الا الذين ظلموا منهم انشید مگر غای که ظالمان یعنی معاندن اونا اعتراض میکنن لذا فلا تخشوهم از اعتراض آنها نترس وخشونی از من بترس از من اطاعت کن ما تغییر قبله گفتیم برای چه لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تا کامل کنیم نعمت هدایت را بر شما هدایت الالقبلہ فولو وجوهکم برای این که لئتم نعمتی علیکم تا کامل کنی ما نعمت هدایت لرقبل را بر شما و دیگه این که شما تهتدون شما هدایت یافته بر راه حق ثابت قدم بمانید کما ارسلنا فیکم رسولا این کما ارسلنا فیکم رسولا مفعول مطلقه به اعتبار موصوف محبوب ما نعمت را بر شما کامل کنیم چنان که رسول را در میان شما مبعوث کرد برای اکمال نعمت نعمت دین را نعمت هدایت را بر جهان کامل کنیم رسول آخر الزمان مبعوث کرد تا کامل کنیم بر شما نعمت هارا و شما هدایت یافت بشی صحابه چنان اتمامی اتماما که ما ارسلنا اتمام نعمت شوال همان طوری که برای اتمام نعمت اعظام کردیم در میان شما یک رسول بسیار بزرگوار را از وجود شما تا تلاوت کندون رسول بر شما یا تمارا و تسکیه کنه شما را از اخلاق و معلومت از اخلاق و اقاید باطلا و تعلیم بدن شما کتاب و حکمت و دانش را و تعلیم بدن شما آن چیز غایرا که شما خود نمی توانست بدانی نبی چیزی را تعلیم داده برای تعلیم چیزی آمده که خود انسان نتونسته علم انبیاء سروران گرامی از آنجا شروع میشه که علم بشر اونجا ایست اگر این صنعت و این کارها این علم امروزی را الله تعالی نبی نفرستاده که فیزیک و شیمی و نقشه ساختمان نشان بده نبی نامده طراحی استخراج نفت را نشان بده یا نبی نه آمده که تراشی نشان کرد اصلا اینها را خودشون میتونی بشر کافی بود بی خاطر رسول ضرورتی به بیست رسول نبود برای این کارها لہذا انبیاء علیہ السلام محبوب شدن چیزهایی را تعلیم بدن که بشر با عقل نمیتواند لا اله الا الله را تعلیم دیدن سبحان الله الحمد لله الله اکبر را تعلیم دیدن ان فضائل اعمالی کی حس برای بشر ان پر تکالیف شرعی را به انسان آموزش دیدن انبیاء برای این چیزها آمدن انبیاء چیزی گفتن که بشر نمیتونه با تشخیص بده شرک را بشر نمیتونه نجات بده شرک را تشخیص بده کفر را گناه را انبیاء آمدن گفتن این شرک این کفر این گناه این معصیت این هدایت این ضلالت این توحید این شرک این بدعت این سنت انبیاء علیه السلام برای این چیزها آمدن پاکان پیغمبر عظیم و شام شما را تعلیم بدهد آن چیزهایی را که نبودی شما با عقل خود در کنید الا طریق ایلا معرفت بلوائی جنت را تشریف دید جهنم را تشریف دید حساب و کتاب را تشریف دید. سلام کاتبین بر شما هستن ضبط آمال می کنند این چیزها را انبیاء که به شما تعلیم بدن فهمیدیم خب اکنون بیان شعب خمسه برای تحضیب اخلاق پنج شعبه الله تعالی برای تحضیب و پاکی اخلاق بیان می اول تعلیم ذکر دوم شعب سوم صبر چهارم دعا فانظر تعظیم شعائر الله برای اینکه انسان به سعادت برسد و اخلاق حمیده ای داشته باشد الله تعالی می فرمد فذکرونی شب اول تهذیب اخلاق ذکر است مرا یاد کنید اذکرکم من شما را یاد میکنم در مقابل انعامات احکام الهی را قبول کنید و او را بخوانید فقط این ذکر خداست مرا یاد کنید یعنی تمام دستورات من را اجرا تمام دستورات من خدا را چکار کنید اجرا کنید در مقابل اذکر و مشکل را یاد کنید در حدیث در توصیه آیا آمده است الله تعالی میگه بنده در هر کیفیتی من یاد کنم و او یاد میکنم اگر من در یک ملا و اجتماعی بنده یاد کنم من او را در یک ملا و اجتماعی یاد میکنم اگر او من تنها یاد کنه من او را تنها یاد کنم به هر کیفیتی بنده من خدا را یاد کنه احکام من اجرا کنه من خدا به همون یا دستور خدا فذکرونی اذکرکم وشکرونی وشکرولی سپاس خدایی کنید اگه نعمت هایی که من شما دادن شکر باسی چیز میشه سرورانه کرامی با غل با با شکر قلبی میں انسان اعتراف داشته باشد در قلب همه چیز دان و ما بكم من نعمت فمن الله این شکر و تشکر قلب است شکر زبان چیه رضا سپاسگزاری کنند قرآن تلاوت کنند تفسیر خانه بزرگی خدا را توحید خدا را برای تایید دین خدا حرف بزنه همانطوری که بندگان خدا در طول تاریخ مبارزه کرد امر به معروف نهی از منکر دعوت الی الله اینها همه شکر و شکر زمان اینه که انسان با دست و برای رضای خدا حرکت بده با دست کسب کنه با راه بره هر چیزی که انسان از با دست و پا و جواره برای خدا انجام بده شکر گوش شکر زبان شکر چش شکر پا حتی شکر پا ذکر پا گفته شده است ایشان زیارت کردن است ولا تکفرون از نعمت های من ناشاکری نکنید نعمت ها دیگران نسبت ندهید اینکه نعمت ها دیگر نسبت میدن اینها بزرگترین نعمت و بهترین صورت شکر عبادت الله است شکر الله یعنی عبادت الله هر دستور خدا را کسی اجرا بکنه این شکر شعبه سوم سر خب، خدا را شما یاد کنی عظمت خدا را یاد کنی بزرگی خدا را یاد کنی یگانگی خدا را یاد کنی و کسی را با خدا برابر بیان نکنی مشکی ناراحت میشه مشرکی چه کار میکنن شما همه چی برد یاد خدا شکر خدا و دیگران نفی کردید دیگران را ذکر نکردید یاد نکردید نخاندید فریاد نزدید نز و خیرات برایشون ندادید و شکر خدا امیر که انسان را برای خدا خدا میکنه بل به نام خدا میگه شکر نعمته اللہ تعالی گفت قربانی قربانی حج حج جہاد جہاد اینها همه شکر نعمت های الهی است خب وقت شما من یاد میکنید شما من شکر میکنید لغذاب بدانید که برای شما دشمن پیدا میشه لغتا در برابر مشتدائد و مشکلات صبر کنید الله تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر اگر بعد از تحویل قبلت طرف اهل کتاب مصائب آمدن در ذکر خدا و در شکر خدا انسان وقتی یک خدا را فقط شاکری می کند نظر نمیده برای غیر الله دیگران را بد می شما وقتی تنهای خدا را صدا می زنید کافرها مشرکان را می عجیب این انسان وقتی مقدس خراب میشه کسی نیست علاج کنه عاجز را بخانیم توانا را نخانیم از مخلوقی عاجز و ناتمان، ضعیف محتاج کسی که برای رفع نیاز میده برای یهودی آب دلب کشیده او را بخانیم اونی که به کسی نیاز ندارد او را نخانیم عجیب واقعا این انسان واقعا صالح کسی که بزان آنها تناب بگلو بوده و بیست و پنج سال کامل تسلیم بوده و حقش به دیگران بوده بزان آنها اونا بخانیم ننگ نیست کسی را که یک زمان که تعالی کسی خدا را دربه زده ها کسی را تعالی کسی تو مستر دربه بزنه اللہ دربه خور هست دربه پذیر هست کسی میتواند به خدا دربه وارد کنه او خدا را نخند همینا را که ضربه خوردند و شهید شدند و زخمی شدند و کشته شدند و دفن شدند اینها را بخند عجیب این انسان وقتی مغزش خراب میشه کسی نیست که علاج کنه لہذا مشکلات نہیں آیند. اگر شما یاد من خدا کردی و سپاس گزاری از من کردی مشکلات می آیند یا الذین آمنوا استعینو بالصبر صبر کنید و نماز بخانید صبر هم بکنید و دعا هم بکنید صلات ان الله مع الصابرین الله با صابرین هست صابرها را الله تعالی میت خاصی با صابرین دارد صبر سروران گرامی سے قسم دارد صبر علی طاعت صبر علی المصیبت صبر علی المعصیت بر طاعت سب داشته باشد بر مصیبت سب داشته باشد و از گناه هم سب داشته باشد گناه نکنه به طرف گناه نره نفس به طرف گناه میکشه انسان گناه نکنه شب بعد الله سبحانه و تعالی می اگر در این مسیر سر و در مسیر ذکر من خدا و شکر در این مسیر و در مسیر خواندن من خدا و سجده من خدا اگر کسی کشته شد لحاظ او را مرده معمولی حساب نه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آنهایی که در مسیر ذکر من خدا در مسیر شکر من خدا در مسیر صبر و در مسیر دعا خاندن من خدا و سجده من خدا که نماز هست لحظه هر که کشته شد در این مسیرها در راه من خدا کشته شد اونا نگید مرده معمولی نگویید او را که کشته شده در راه خدا مرده های معمولی بلکه آنها زنده های هستند لیکن شما شعور زندگی آنها را نمیدانید از حوات ظاهر حیات ممتاز آنها را شما نمیدانید اول اللہ تعالی میگه کشته شد و بعد میگه نه اینها زنده او خب بله سرور نگرانی در باب امور دنیا همه کشته شدن زنشون میتوانه ازدواج کنه مالشون تقسیم میشه شد و هیچ چیزی دیگه برای آنها برای سرزندانشون حکم یتیمی میآید بجای آنها را که زنان فرم کنن، میرن به جای اون می نشینند درسته یا در این امور خب به جای آنها دیگران امامت میکنن به جای آن دیگران ریاست میکنن این در این احکام اونها کشته شده لیکن در اعتبار آخرت اینها زندگی جاودانی دارن لیکن شما زندگی آنها را نمیدن لیکن زندگی آنها به چه کیفیت است در حدیث صحیح مسلم هست که زندگی آنها در جنت با کیفیت بالایی وقتی شهدای بدر و احد را الله تعالی در جنت برد بعد گفت بخواهی چی میخواهی شهدا گفتن ربا ما هیچ چیزی نیت که بخواهیم همه چیز آخر اللہ تعالی اصرار کرد گفت این چیز را میخواهیم که رد ارواحنا الى اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتا اخرى ما ارواح ما را به اجساد ما برگردان تا که دو مرتبه در راه تو کشته شهید در جنت برین هست و زندگی ممتازش در جنت جسد شهید هر جا باشه به خاطر اونها تمنای رد ارواح به اجساد دارند دیگه هیچ چیزی در جنت نمیخواد برای چی که بیان دنیا حکومت و ریاست کنه میگن نه برای اینکه در راه تو باز دیگر مرتبه دیگر خوش نمیشه وقت طلب سبیل شهید لذتی را که در میدان شهادت میبره در جنت شده نمیکنه این خاطر اونجا بیخد باز مرتبه خوش نمیشه خب این زندگی بعد الله سبحانه و تعالی می فرماید در این مسیر ذکر در مسیر شکر در مسیر صبر و صلات لہذا مشور را امتحان می او عاشقان او ذاکران او شاکران او صابران او مقیم الصلاة در این مسیر امتحان هم هست حواس شما جمع باشد که شما اگر گفتین ما در مسیر خدا حرکت کردیم لعظا همه چیز به میل ما حرکت کنن این طور نیست دادا امتحان نفس و مال و اولاد و فلان و فلان حقیقی نیست مطلب اسلام مسائل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ به خدا قسم که امتحان خواهیم کرد شما را با یک چیزی از خوف دشمن والجوع وگرسنگی و نفس من الاموال والانفس کمی در مال اولاد میاریم و ثمرات باغای شما را تخریب میکنیم میوه شما را کم و کاس میکنیم لیکن در این امتحانات و بشر صابرها را بشارت الله سبحانه و تعالی رحم کنه خدا امتحان و سخت حسن هم خود که اے ذات من تو از توحید من یاد کنی تو شکر گزار باشی تو صابر و مقیم صلات باشی بدون امتحانم نمی گزارم اگر این کار را کردی فرزند تمون این کار را کردی مال تو نقصان پذیر شد دیگر نگو که حتما این کار خیری نیست نه کار کار امتحان حق در اموال تو در اولاد تو اگر کمی آمد ببین لیکن از خدا انسان حق و معذرت بخواه اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاهل والمال بار لا تعافیت میخواهیم در جان در مال در اولاد همیشه از خدا عافیت بخواهد امتحان اگر آمد دگر راهی و بشر صابرین رب ترغت کن ربا من در خاندم و فرزند من مرد ربا من رفتم تجارت من نقصان کرد باغ من نقصان کرد کسب و کار من نقصان کرد اللہ تعالی میگه غفلت نکنی و بشر صابرین صابرها را در این میدان بشارت بده کی است صابر الذين اذا اصابتهم مصيبه وقتی میرے سدانہ مصیبت جانی مالی جاہی سنو مصیبت مصیبت مالی میرسد مصیبت فستی میرسد ریاست و پست از انسان گرفته میشه بعد مصیبت جانی میرسد در جان کمی میآید خودش مریض میشه بچهش مریض میشه خانومش مریض میشه خودش بچهش خانمش میمیره اللہ تعالی میگه صابرون آیا که وقتی میرسد به آنها یک مصیبت جانی مالی جاهی آنها از صمیم قلب تشدید بیعت می قالو میگه انا لله ما با اهل و ایال با مال و اولاد ازان اللہی او مالک ما مملوکی مالک در ملک خودش هر کاری بکنند ما اعتراض نداریم ما مخلوقیم او خالق ما مربوبیم او رب رب خالق مالک در مربوب خودش در مملوک خودش در مخلوق خودش هر تصرفی را داشته باشد یعنی بعد از این مصیبت ها اونا ارتباط را قطع نمی کنم میگه انا لله و انا الیه راجعون هر بلایی بر سر انسان بیاید بلای سختر از موت نیست موت راه ارتباط با خالق ما به طرف رب راجع هستیم در آنجا اجر مصائب میرسد مزد مسائب مصیبت اونجا میرسه اللہ تعالی مارا در امتحان های سخت وارد نکنه یک امتحانی که در این مسیر آمد صبر کنید خودش گفته ببینید آیات را چقدر من با شما ربط دارم میدم ذاکرین شاکرین صابرین در این مسیر هم قتل هست در این مسیر هم قتل هست لہذا مقتول مرده معمولی ندانی در این مسیر امتحان هست در این مسیر چیه؟ امتحان هست نقش اموال و اولاد هست دست سمرات رات لیکن صبر سمر چیری ندارد بله اونها که انگام مصیبت از خدا ناراض نمیشن نعوذ بالله نمیگن خدا چرا اینا کشتی خدا من که رفتم قرآن بخوانم بچه من کشت خدا من رفتم کار خیر کنم بیم بلا گرفتار شدم ماشین من تصادف کرد لیه لغم شد خب، اعتراض نمی نیکی خود را ذکر کنند و بر خدا اعتراض کنند نه فقط تسلیم الله تعالی میگه اونایی که در برابر مصیبت تجدید بیت میکنند و تسلیم میشند و میگه انا لله و انا الیه راجعون شعرام میکنم اول اولئک علیهم صلوات من ربهم اینها بر سر اینها رحمت های ویژه ای هست جانب رب صلوات جمع سلام رحمت های ویژه ویژه بر اینها هست از جانب رب دانا و رحمت بخش هم هست برای اینها رحمت های ویژه و رحمت سلامات رحمت های ویژه شاه عبدالقادر مفسر قرآن میبرمه حضرت شافی میگو اینها را شاباشی هست شاباشی الهی چیه رحمت های ویژه نه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت بخشش های خاصه و اولئک هم المهتدون همینا هستن راه یافتگان حقیقت حقیقتا راه یافتگان هستن چه موقع مصیبت انسان خود را طلبگار نمیداند بلکه خود را بدهکار میداند خود را طلبگار میداند یا بدهکار انا لله معنی اینه که ما بدهکاری مال توی مالک هر کاری کرده همه خیر و شر از جانب الله از کسی دیگر نیست جواب شبها بر رسالت که شعبه پنجم قادیم شاعر الله بیان شعب خمسه برای تحقیب اخلاق تعلیم ذکر شوق صبر و دعا و تعظیم شاعر الله و شبهه ای بود به رسالت پیغمبر علیه السلام شبه اینه که ما را از بودپرستی من میکنی و صفا و مروه محل بودها بوده بین آنها سا و تواف داری صفا و مروه بر صفا آساب و بر مروه نائله ما در تعلیم مسئله اله ارد کردیم که این آساف و اله مردکی و زنکی جلوی خانه کعبه اراده سو در درون خانه کعبه کرده الله تعالی اینها را مسخ کرده تا مدتی به عنوان عبرت اینجا گذاشته بودم بعد که مجسم سازی و مجسم پرستی شاید پیدا کردین حق خوشگل بودن به هم شکلی که بودن به همون شکل خدا سنگشون کرده بود اینه بردن آصاف را بر کوه صفا گذاشتن و نایله را بر کوه مروه حاجی و معتمر وقتی حج و عمره سعی می کردن دیگه دستی هم بر سرین ها می مالیدن و اللہ سبحانه و مسلمان ہمارا ہمیں احساس حرج شد کہ اینجا کا تعدیم اصاف نائله شده اینجا گذاشته بوده اصاف اینجا گذاشته بوده نائل نائلہ اصاف و نائلہ شفا و مروه برای آنهایی که ندیدن در قسمت این خانه کعبه هست به که خانه کعبه کوه صفا هست و به فاصله اینجا به همین تنزیه همین تر مستقیم صفا و مروه یعنی گوی اینها را خط کشیدن این هم یک کوه کوچکیه و این هم یک کوه کوچکیه این کوه هم یک سنگیه خاکی نیست تپه نیست یک سنگ سختی مثل کوهای مکه و از این بغل صفا دیگه کوه بسیار بزرگیه حالا بین صفا و مروه اون کوه تراشیدن بالای اون کو ساختمانی زده شده مشکل برخانه کار. متصل صفا و متصل صفا کوه رشته بزرگیه اینجا که صفا هست کوه اینجا میشه چون این دیگه تا مروه میره این مروه همینطور بیت صفا به بیت نزدیک مروه کمی فاصله داره انسان یعنی اینطور میره اگر اینجا اینطور میره هم همینطور راست میرو میره اینجا به صفا برید از وسط ستون مسجد الحرام ستون شد بیت دیده میشه اونجا هم مروه بیت هم دیده سنت اینه که انسان به صفا رفت از صفا شروع میکنه رو به خانه کعبه دعا میکنن و تضرع میکنن حاجیا و باز سراسیر میشه میکنه مروه در این مسیر هم تکبیر و تسبیح و تحلیل است و بین میلن احسرین دویدن است و ماشاءالله هر جوانی میخدا جوان است جوانی هست همه جوانه سای و طواف و جوان ها ماشاءاللہ از عشق بجای میلین اکثرین از صفا تا میده بیده گفتیم جوان ها را عشق گرفت عشق جهاد اونجا مولوی بیاد دالوی بیا دیگه بین میلین اکثرین باید کنین بگوه سه سشات هم که رمل بکنه رمل هم سنت ہے اونجا دیگر توازو ہے اللہ تعالیٰ گفتے باقی افرا پہلے سمان چھان ہارا پٹھان بلے مثل ایک مبارک ایک مبارک سے تو نامی رہے کم دور خدا ان الصفا والمروه تعظیم شاعر الله یکی شاعر الله یکی غیر شاعر الله احکام الهی دو تا هستند شاعر الله و غیر شاعر الله شاعر الله هر آنچه که یاد خدا در آن میشه و تعظیم خدا این شاعر الله میگه و غیر شاعر الله دیگه احکامات مناقعات و به اصطلاح معاملات و این معاشرات اینها را غیر شاعرون نامیدن شفا مروا حج نماز ذکر اینها همه شاعر الله یعنی واقعا الله تعالی گفت که صفا و مروه محل یاد خدا یادگار خدا چهار ساعت یاد خدا بر صفا و مروه و بین صفا و مروه تعطیل نیست زن مرد هر لحظه شما برید از لحظات همان طوری که تواف خانه کعبه یک دقیقه بجز همون لحظه که امام تکبیر میگه تکبیر تحریم را شروع میکنه برای نماز هر که هر جهت صفه میگیره و میشته دیگه در 24 ساعت تواف خانه کعبه هم ادامه دارد سعی بین صفا و مروه هم ادامه که عمره میکنن اول تواب میکنن بعد میرم. بین صفا و بین بی با کمی چاه زمزم حاجی جا تواف نکنه خسته میاد چاه زمزم آب میخوره و حرکت نکنه برای صاحب بین صفا و مروه بسای صفا و مروه دیگه چقدر خدا یاد میشه اونجا انسان میفهمد که الله فرموده صفا و والمروه من شعائر الله شعائر الله به یادگار الهی به کسرت الله تعالی یاد میشه تکبیر تسبیح تحمید دعای تضرع زن میبینی دعا میکنه بر سپای ساده و دست بلند کرده مرد میبینه دعا میکنه طفل میبینه دعا میکنه قافله خیر به حرکت با عشق با جوش با خروش اللہ تعالی فرموده ان صفا و المروه من شاعر الله اونجا که بری میفهمید که چطور یادگار خدا هست؟ الله سبحانه و تعالی به کثرت یاد میشه و آن دوستانی که چرت میزنن سر را بلند کنن خدا رحم کنه شیطان را ان صفا و المروه من شاعر الله ومن حج البیت آوے تمرار که حج بیت کر یا عمرہ کر گناہ نیست بر آنک ثواب سائی کنات بین صفا و مروہ بلکہ ثواب چونکہ ساتھ کار خیر است وقت و ضابط خیر این است و من تطوع خیرا هر کس انجام دستی به قاطر خیری را تو الله شاکر و قدر شناس است علیم است قصد عاملین را می داند مقصود تعظیم الله است یا اینکه تعظیم معبودان الله تعالی میداند این آغاز سعی کنند کی را تعظیم خدا را یا غیر خدا را تعظیم میکند بین خاطر لا جناح علیه به خاطر این گفته شور که آنها گناه تصور کرده خدا خب، خب، گناه نیست حالا صاحب صفا و مروه چیه بعضی از ائمه امام شاپی و غیره میگویند رحمهم الله که فرض است امام غنیفه و بعضی هم میگن نه واجب است حالا حاجی یا معتمر دو رکن اعظم آنها تواف هست و با سعی بین صفا و معتمر بره حالا معتمر تمام احکام همین بوتا هست یک تواف خانه کعبه و دیگه سعی بین صفا و و بعد معتمر میره از تنعیم احرام میبنده که بیرون از حرمه و میاد هر روز هر شب میتونه او تواب کنه یک عمره مجددی انجام میده عرب ها خیلی عمره میده همین از صبح بین صفا و مر تواب میکنن حق شوش میگردن درکت نماز میخوانن آب زمزمی میخورن نگر میل داشته باشن که خب سعی بین صفا و مروه میکنن بعد میرن دو مرتبه احرام میدن میرن سر را میتراشن از احرام میان چون تواف شروع میشه از صفا و تمام میشه به مروه نزدیک مروه حلاقان سب کشیده حادثه بره سر خود تیخ بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بعد برگشت تهدیدی هست برای آنهایی که حق و حقیقت را کتمان میکنند تهدید سختی خوب گوش کشید اونهایی که کتمان میکنند ما انزلنا من البينات اون چیز را که ما نازل کردیم از حقائق الدلائل درباره توحید و رسالت و معاد مانزلنا هر که کتمان می و هدایت را بیناتن و هدایتن برای دیگران بعد از اینکه ما آنها را بیان هم کردیم برای انسانها در کتاب اونها که بینات و هدا را از انسانها کتمان می کنن بعد از اینکه ما آنها را هم تبیین کرده ایم بیان کرده ایم برای انسانها اولئک هم الله و هم الله این کاتمین را لعنت کرده خدا از رحمت دور کرده و تمام لعنت کنندگان انس و جن و ملک اینها را هم لعنت کرده خیلی سخت کتمان آیات را بیان کنید که خیلی سخت صحابی یک مسئله بیان کرد گفت اگر حکم خدا نمی بود میں بیان نمی کرد حکم خدا لعنت سخت اولائے که یلعنهم الله و یلعنهم الله حق و حقیقت را بینات و هدایت را از هر کس اتمام کند او لعنتیه لہذا بسیار انسان خدا نجات بده فواره لعنت همه چیزان ها لعنت خدا نجات بدهم ای خدا ما را نجات بده الا الذين تابوا واصلحوا توبه مولا هم سخته مگر آنها که توبه کنن و اصلاح کنن آن سرا کس کتمان تخریب کرده تخریب کرده اونها اصلاح کنن و بیانو اصلاح کنن یعنی بیان کنن برای مردم اولای که اتوب علیهم این انسان ها من بر آنها رجوع میکنن و توبه مولا کتمان کرده اضافه بر پشیمانی باید تدبیر هم بکنن مسئله غلط بیان کردید ندانستید لد نکنید بله اشتباه بوده مردم اشتباه کرد شما اگر این چیز را گفتی مردم هنوز بیشتر به شما موفقیت میشن که این منیبیه این حقیقتی خدا نجات دهد الله سبحانه و تعالی انا التواب الرحیم من برای توبه کنندگان بسیار مهربانم توبه می پذیرم حالت حیات، کفار اونا که کفر می یعنی انات می حق و حقایق را کتمان می کنند مثل علماء یهود و ما تو می در همین حالت صوف در حالی که همین طور کافرند اولای تهلیم لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین بر اینها لعنت خدا فرشتگان و تمام انسانها هست همیشه می تو اون لانت یعنی تو سمر لانت که جهنم هست سبک کرده نمی شود سر اینها عذاب سمر دوم و نه آنها نصر مهلت آدمی می در از طرف کسی دیگر یاد الهکم اله واحد دعوی سوره تکرار شد اونجا یا ایوه الناس شرک در اعتقادی تردید شد بیان شد اکنون شرک فعلی را اللہ تعالی نصاحت مذمت کنند یعنی نظرهای غیر اللہ را خیراتهای غیر اللہ را نیازات غیر اللہ را در تردید شرک شرک فعلی قبلا توحید را بیان می کند معبود شما معبود یکانہ نیست معبودی غیر از او مگر هو الرحمن الرحیم اون ذات بسیار بخشنده و دائم البخشنده او رحمان است کثیر الغفران است و دائم الرحمت است در آخرت برای همه مؤمنین در دنیا او به همه میده علت اول هو الرحمن علت دوم او رحیم است او در دنیا و آخرت بسیار بخشنده و مهربان است لحاظ معبود او هست معبود باید بخشش و عطای داشته باشد غیر از خدا دیگه بخشش و عطا پس این دامه ها این گندم ها این همه چیزها را کی بخشیده این دسته ها را پاها را زبان ها را بخشنده بخشیده کثیر الغفران و دائم الرحمه لحظا نظر میکنید برای شهیدان ظلم نیست اگر ظلم معبود و رحمان و رحیمه همه بخشش از او هستند و همه عنایات از او هستند دلیل عقلی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء در پیداش آسمان و زمین و اختلاف لیل و نهار و کشتی که جاری میشون در دریا به آنچه نفت میدهند به مردم و آنچه الله تعالی نازل کند از آسمان از آب از زنده میکند به سر آب از زمین را بعد از موت زمین و همچنین پخش کرده در این زمین هر نوع جنبنده همه حشرات مباطات و پخش کرده در این زمین هر نوع جنبنده و تصریف ریا در گردش در جهت و در کیفیت سرد و شمال جنوب شرق غرب در جهت و در کیفیت گردش دارن و همچنین در ابرها که مسخرا بین آسمان و زمین لآیات لقوم یعقلون آیات بشماری هستند برای قومی که یک ذره دارند از اینها درس عبرت بگیرند همه چیز زن خدا شدیان چرا نازل میکنید برای غیر الله اقو اللہ تعالی رد میکنه بابتون این ادله توحید دیگه دیگه من حرف نمیزنه سر بحث شده همه این چیزها عبادت کنم عقل ندارید که نظر میکنید برای غیر خدا حرام میکنید برای غیر خدا الله حلال کرده شما حرام میکنید با وجود دل توحید محبتی که به خدا اقتصاد دارد برای دیگران عقیده دارد سبحان الله و من الناس دیدید ربط آیه را نوشته شده او خواندم بعض از انسان کسان است که اتخاذ میکنه غیر از خدا معبودهایی را شریکانی را انداد شرکا فی شریک انتخاب میکنن یعنی چه یحبونهم که حب الله محبت میکنند با آنها مثل محبتی که با خدا میکنند محبتی که برای خدا هست برای غیر خدا نباید میشه محبت با انبیاء با اولیاء با صالحین هم هست چون خدای عزوجل میگه یحبونهم تشریح کرد که اتخاذ کردن غیر از خدا شریک که با آن شریکان خدا محبت می کنن حالا بسیاری هم ما محبت میکنیم بلکه محبت شو واجبه مثل انبیاء علیه السلام مثل صالحی، باید محبت کرده اینا لیکن اللہ تعالی میگه محبت خدا محبت میکنن با آنها اون محبتی که برای خدا میکنن مفسر آمدن حیران شدن چطور بفرمانند که محبت پیغمبر چیه محبت خدا چیه و محبت یک چیز درونی یعنی انسان با خدا محبت دارد با پیغمبر محبت دارد با زن محبت دارد با فرزند محبت دارد با مال محبت دارد لیکن اللہ تعالی گفت اینها محبت می با آن شریکان که خودشان درست کردم من که شریک نکردم آنها را غیر از خدا شریک اتخاذ کردن اتخاذ کردن درست کردن خودشان ساختن در خدا شریک یتخذ من دون الله انداز خدا که آنها را شریک نکرده خودشان اتخاذ کردن غیر از خدا انداز که محبت میکنن با آنها مثل محبت خدا و خب ما محبت داریم با انبیاء و السلام با اولیاء محبت داری با اولاد محبت داری حالا بین این محبت ها فرق چیه و خب محبت هم ایک چیز درونیه یا بیرونیه لہذا محبت ایک چیز درون ہے درون انسان این محبت هست متوجب ہے متوجب باشید سروران کرامی مفاشرین آمدن محبت لازمش چیه؟ تعظیمه درسته یا نه حالا هر کس تعظیم اندازه خودش دارد تعظیم استاد چیزی دیگره تعظیم همراه شب چیزی دیگره تعظیم بچه چیزی دیگره بچه بزرگ و کوچکه فرق دارد نه دارند محبتش صد درصد کوچولو را انسان بغل میکنه میبوره به زانو میگذاره او ریشه میگیره ناز میکنه انسان باعث کار نداره لیکن بزرگ بزرگ هم میگیره به آخوش میگذاره هم میبوره هر کس محبتش یک نوع تعظیمی دارد تعظیم بچه که باش محبت باشد بزرگ کوچک فرق دارد تعظیم محبت با والده و تعظیمش فرق دارد لہذا مفسرین لازمه محبت را تفسیر کردن یعظمونهم کتعظیم الله آنها را تعظیم می کنن مثل تعظیم الله الله خالق هست الله مالک ما به عنوان خالق را دوست داریم و رسول رابطه پیام خدا را و هدایات الهی را به ما انتقال داده و او با او محبت داریم به عنوان رابط تعظیم پیغمبر درود است و سلام است برای ما الان و خب، تعظیم اللہ چیه سجده هست نظر هست خیرات هست ندا هست سجده هست ثواب هست اینا تعظیم الهی علی الله تعالی میگه اینا اتخاذ کردن غیر از خدا انداز و شریک تعظیم خدا را برای اینها انجام میدن محبت میکنن با آنها مثل محبت خدا یعنی همان طوری که خدا را میخوانن، اینها را هم میخوانن. همان طوری که برای خدا نظر قربانی میدن برای اینها هم نظر قربانی میدن همان طوری که به فرمان خدا خانه کعبه را تواف میکنند قبر اینها را هم تواف الله تعالی بیت اللہ را چھو طہرا بیتیا این بیت منه چیه؟ بیت منه خود الله نیست بیت الله اینجا ما عقلا کنار و گفت ولیطوفو بالبیت سلاتی بیت حقیقت واسطی تحقیرا بیتی لسائی این آنها را قبر آنها را که شروع کردن غیر از خدا شریک قبر آنها را تواب میکنن قبر آنها را سجده میکنن اینها را خدا گفت نه تعظیمات الهی هست نه تعظیمات الهی تو بین خاطر اللہ سبحانه و تعالی میگه با این همه دلائل باهره زمین الله خلق کرده آسمان الله خلق کرده اختلاف لیل و نهار به اختیار الله است خلق فرمان خدا با منافع انسانی حرکت می کنند همه ماشینات آلات دنیا سوار کشتی همه امکانات دنیا از شرق و غرب ذریعه کشتی منتقل می شوند ما انظر الله، الله الله است زمین را او احیا می کند تمام جنبنده ها را او در زمین بخش کرده از حیوانات هشتگانه گرفته تا غیره در تصدیق ریا اینها همه دلائل قدرت رب العالمین است دیگران برای شما چی کردن که شما نهارا تعظیم تعظیم کنی چیزی که برای خدا هست برای نبی نیست اور اصلا ببینید محبت خدا به عنوان خالق و مالک و رازق و روح هست محبت پیغمبر به عنوان رابطه اظهار محبت برای پیغمبر درود و سلام خدا به ما گفته و درود بخانیم و سلام بخانی لیکن اللہ تعالی میگه والذین آمنوا اشد حبا لله اونا کی ایمان شدید دران از نظر محبت برای خدا مو به هیچ عنوان رابطه از خدا قطع نمی همه بچه هاش بمیرن خودش مریض میشه زنش بمیره مال متاش از بین بره مومن رابطه از خدا قطع نمی بله مشرک نادردار داد را برگشت زنش مرده بچهش مرده دیگه سلامی کنه غیر الله را رابطه را قطع کنه حضرت استاد غالبا بیان کرد یکی بچهش مریض شد گاوی داشت برای یک پیری نظر کرد گوسفندی برای دیگری مرغی برای دیگری ستاره ناد کرد و خیرات کرد و داد به لاش خوران لاش خوران امینا را میگن که نظر غیر الله را این لاش قرآن خوردند و بچهش در آخر اجلش تکمیل شده مرد یه بعد دیگه نفری میکرد گفت گاو هم بردی ها بیرون گاو هم بردی گوسفند هم بردی مرگ هم بردی بچه هم کشتی اونها به زبان شان، این علامت که ما طورت میگیم اونها گوچه میگیم، خدا رحم بفرماید والذین آمنو اشد حبا لله هر مصیبتی وقتی به آنها میرسد اونها تجدید بیعت میکنه انا لله و انا الیه راجعون اینها مؤمنه والذین آمنوا اشد حبا لله به هیچ عنوان تعظیم خدا را حکم خدا را آنها ویل نمی کنند رد رابطه نمی کنند آنهایی که سر و سینه می زنند اینها رد رابطه نکردن موقع مصیبت یہ خاطر اللہ تعالیٰ میگے ولو یر الذین ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لما اتخذوا من دونه اندادا لو شرطیه یرا بمعنی لا يعلمون اذ يرون العذاب این اذ مضاف يرون جمله مضافله این مفعول فی میشه برای یرا ان القوة لله جميعا این جمله ما ما تفعله و ان الله شديد العذاب این معطوف معطوف و معطوف علیه هر دو کان مقام دو مفعول است یرا بمانا یعلمو از افعال قلوب دو مفعول میخواد و خب جزای این لوش لمت تخذو من دونه انداز خب اون مبدل من هوه، اون مبدل من هوه و اگر این ظالمین که حق من خدا را تعظیم من خدا را برای غیر خدا انجام میدن اگر اینها این اعتقاد را می و این عقیده را می که تمام قوتها به خدا اختصاص دارد یعنی مالک نفس و سرر فقط خدا را می و اگر این اعتقاد را اینها می که الله شدید العذاب هست برای مشرکین تو هرگز آنها اعتقاد نمی کردن غیر از خدا دیگه مشرک بی ایمان برای غیر خدا یک سری اعتقاداتی در درون خودش می او را در دنیا متصرف کارساز حاجت روا مشکل گشا می داند حاضر و ناظر می داند و دارای قدرت فوق العادی تصور می و الان شروع می کند به اولین این همه چیزها را اعتقاد می کند تا اعتقاد نکند چطور می خاند امکان ندارد که بخواند این خاطر اللہ تعالی میگه اگر میدانستن ظالمین هنگامی که عذاب را میبینند این عذاب را کجا میبینند در قیامت میبینند عذاب یا در دنیا این اعتقاد را گمی داشتن که ان القوت لله جمیعا همه قدرت به خدا اختصاص دارد و بس جمیعا حال از زمین لله متعلق با کائناتون از همون زمین اگر اینا این اعتقاد راسخ را می داشتن که تمام قدرت و قوه ثابت ہے برائے خدا یعنی مالک نف و ضرر در دنیا و آخرت فقط خدا اگر مشرقین اعتقاد رحمی داش و ان اعتقاد رحمی داش اللہ شدید الحساب پارتی و پارتی بازی نیت اللہ مشرقین را سخت عذاب می ده هیچ قدرتی نمی توانه داد پنجه عذاب خدا نجات بدهد تو جزا محضوب لما فعلون این آلها یعنی لما اتخذو من دونی اندادا اینا اتخاذ نمی کردن غیر از خدا دیگر شریک هنگامی که آنها عذاب را می بینن اگر اینها در دنیا این اعتقاد را می داشتن یا این نظریه را که در قیامت کل قوت و اختیار مال خدا هست و خدا شدید العقاب اونها دیگه شریک نمی گرفتن اگر می دانستن ظالمین هنگامی که عذاب را می بینن چه زمانی از تبرد از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا بدل هنگامی که عذاب را می بینن یا هنگامی که بله هنگامی که عذاب را می بینن اون زمانیه که بیزار می شوان اون کسانی که اتباع کرده شده من الذین تبعوا فردا قیامت استاد منحرف پیر منحره او حاکم منحره از شاگردان و مریدان و رعایا بیزار نیست آنجا دیگه شاگردها مریدها اور رعایا میگه ایک کاش که ما بازگشت این دنیا میداشتیم که دیگه کارش ما را تمام میکرد هنگامی که بیزار میشوند الذین اتبعو اونایی که اتباع کرده شدن من اینا در سه بخش تقسیم کردم استاد پیر و خب، حکام اینها مطبوع بیزار میشم من الذین اتبعو از آنها اینا اتباع کردن یعنی شاگردها مریدها رعایا ورعب العذاب هم قابین و هم مطبوعین عذاب را مشاهده می کنند و تقطعت بهم الاسباب و می شود اسباب رابطی رابطه بین استاد و شاگرد هست رابطه بین پیر و مرید هست رابطه بین حاکم و رعایه هست این رابطه ها این ارتباط ها می سبحان الله این تعلقات غت میشن وقال الذين اتبعوا میگویند آنهای کتاب داری کردن شاگرد و مرید را آیا چی میگن لو ان لنا کرتن اگر برای ما بازگشتی میبود در دنیا یک مرتبه تو فنتبرع منهم ما همه شما بیزار می شدیم کما تبرعو مننا طوری که الان شما از ما بیزار شدید استاد از شاگرد و پیر از مرید و حاکم از رعیت و ارتش و سپاه بیزارند اینها میگه اگر ما بازگشت به دنیا میداشتیم از شما همینطور بیزار می شدیم دنیا خوب ما شما را خدمت کردی، گوش به فرمان شما بودیم هر چی شما می ما اطاعت کردیم سروران گرامی همون اصلاح و پیر و رئیت سالم و مشرک پیر و استاد و حاکم ظالم و مشرک از مریدها شاگردها رعایا بیزار بشن و رعایا هم تمنا میکنه ایک که ما جای بازگشت می داشتیم که شما هم در دنیا هستید الان از ما بیتاری ما شما بیزار شود خوب در دنیا باید انسان انتخاب بکند دو چیز انسان اگر درست باشد یکی استاد انسان و یکی پیر مرشد انسان انشاءاللہ انسان به سعادت میرسد الله تعالی همه ما را خوب بکنند، و استاد خوب ما بدهد و پیر و مرشد خوب هم عنایت این الله سبحانه و تعالی می فرماید اونجا روز قیامت و ما هم بخارجین من النار نه تابعین و نه مطوعین از آتش جهنم خارج نمیشن دو تا توی آتش جهنم گرده میخورن و آه و ناله هست و و نفرین هستو و جنگ درگیری بزرگی بین زمانداران باطل بین گوش و بین این دعات شرک گیر آرمی و مارا بخانی اردائی کی آمد ما شما را نجات میدی و بعد وقت خودت نجات کردی کانا را نجات میدی همین طور نیست پیرانه میگه ما را بخانی و شما نجات میدی یعنی پیرها تصمیم شده ها پیر تو کجا تصمیم شدی که آتش شده هنم مزاد اللہ تعالی رحم فرماید واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين